Euh, Et on a toxi. Allez ah là, c'est rush, il fait skinny. a warning, blood clot, hey! Hum, gal, démarre ça, qu'on sélecte Honda. On y comme t'es au besoin anaconda. Nous, on met bonda, qu'à bubble confonda. Mimazelle commet attentat. Cock it up, malpop epi le pinko Zat, zat, zat se de miyoko, oh, yo se de twingo Le boss la kagade zat yo kriye bingo Sa ka fet an ledlo, kagete yon yo Pa, pa, Kine me lisi telefon ka ring ring Henne si red bull kon vitamini Mini, negres, milatres E chabini bini, bad man Charje le karabini bini Te, te bon, te seksuel Fes ka aplodi, se la gestuel Le Jennifer kawai, ne bi estel Mwen ka konstate Ke yu pa ni respi Back it up, malpropre puis les pingo. Ça, ça, c'est des miracles, yo, c'est des twingo. Les boss, la caga des autres, yo, crié bingo. Ça qu'a fait en let l'eau, carité, yo, let l'eau. Back, back, back it up, malpropre puis les pingo. Ça, ça, ça, c'est des miracles, yo, c'est des twingo. Les boss, la caga des autres, yo, crié bingo. Ça qu'a fait en let l'eau, carité, yo, let l'eau. Gal, démarre ça, qu'on sélecte Honda. Ou y en comme tête, pour besoin anaconda. Nous, aimons bonda, qu'à bubble confonda. Mimazelle commettant attentat. Kine me le si telefon ka ring ring Henne si red ball kon fitamin min Negres, milatres, e chabindin Badman, chanjri de karabindin T'e, t'e bon, t'e seksuel Fes ka aplodi, se la gestuel Le Jennifer kawaini pi estel Mwen ka konstate ke yu pa ni respi non!